Hala, beraz, itxasun gira, bi antolatzaile ditugu, egobiko eh, festivala iragaitan ari baita, atzo hasi da, badaitugu gure inguruan, bo, e, pantzo hiri lankidea, biztan da, enik, zua gabe ez gire nizasiko, egunon? Ba, egunon, enuk bai, bat ere antolatzaile, eh? <laughs> Ez, ez, ez. Antolatzaileak ditugu juren eh, hasiari, egunon? Ba, egunon. Eta Jean-Christian egunon. Egunon. Zuek, uh, ara, orai artekoaz, ze bilduma egiten duzu, Julen, zurekin hasiz? Ba, uste dut momento, eh, gau alde zinez, goxo eta edera izan, izan dela eh, denentzat ez, bai musikarien noski, eta bai e, ba, behatzailean ere. Eta jende hor bildu da, atxe maiten dut, ostegun batentzat. Eta... Uh, eh, Zer, ditut uh, taldeak edo, bai, lehen partea baitzen, eh, izan dira hiru parte, lehen partean uh, ba, banatu bartok deitzen den edo deitu dugun proiektua, Christine Martino eta Deniz Labordek eramanik, gombidatu dituzte bost musikari. Horaz, Kristin uh, Martino ari da jabitan, Deniz Labord uh, mandolinan eta biak uh, noski kantari ere. Eta gombidatu zituzten atzo, uh, Maider Martino, beraz eskursoinu, Triki, Pandero, Alboka, Botza ere, uh, Viane de Planta, uh, berak jotzen du eufonium delakoa, da tuba bat, ko kobre bat. Uh, Nikola Najot uh, klarinetetan, uh, Sylvain Meian Txelo eta Gadulkan, Gadulka da mm, Bulgariako ahabita bat, eta baita be, ni ere kantu eta perkusioetan. Eta hori izan zinez sorkuntza bat, uh, eh, ara Kristin mm, eta Donizek eh, proposatu daukutena. Eta haste guntan uh, eh, elgar lan egin dugu, eta ara atzo proposatu diegu jendei. Ba uste dut, ara edo bai? zen kasik bat batekoa, denbora hartu duzi horren eh, prestatzeko? Ha, ah, denbora hartu dugu, bai, zen eta um, mm, Bartoken uh, inguruan landu dugu gauza, beraz, eh, badira bat bateko gauzak, baina eh, zinez eh, kadratuak eh, komposizioak baitira. Bai. Mm. Eta ondotik uh, ukan ditugu beraz misel terre dantzan uh, uh, da eskusoinuan eta baina eta siarri kantuan uh, Ara, bombe, haien, uh, haiek egin dute bai Ba, lan gauza, baina hor ere noski eh, bat bateko gauzak badirela eh, frango. Eta, eta, eta ondotik, ba, dien dira Benjamin Muse, e, eh, pianista, jazz musikaria, eta Kevan Txemirani iraniako e, perkusiolaria. Arek jotzen du tombak delakoa, da, da kasik perkusio bat, baina kasik melodiak egiten dituzu horrekin, eta haiek uh, bon dira gehiago ara landu dute um, haien komposizioak dira baina ara jazz musika delako ba hor ere bat bateko zak badira bai. Ba, uh, a, olako festivali batean antolatzeko, ba, sekulako sarea behar da. nola egiten duzia, gana idut uh, eh, mundu zabaletik, eta urrundik dinazten urte guziz eh, artistak, eta ba, behar dira horiek dianik ezagutu, eta kontaktuak egin, eta sekulako lanara Lana ba, gure berezizasuna da, gure artista girela. Eta beraz, sarean lagunak baditugula, eh, edo lagunen lagunak, eta badugula musikaren maitasun hori. Beraz, uh, joaiten gira, eta kurusitatea, beraz, joaiten gira gauzen behatzerat eta. Uh, edo lagunei galde egiten, ara, ze, ze, proiektu berri lantzen ari diren edo Uh, eh, ola, ola egiten du e-, egitaraua egia ejan, eh, gure trukaketan eta eta topaketan eh, arabera. Hmm. Jean-Christian Irigoien, baditu festivalunek orai uh, markada pasa. Eh, aurtengo edizioa antolatzerakoan, zait, ze kolore edo ze ideia nagusi nahi zinuten uh, landu, zer du unek berezirik? urte guzi e, eh, diferentak dira festivalak. Eta zendako diferentak dira, zenta gu aldatzen bai gira. Ez, eh, ez gira joan den urtekoak. Eh? Eta, eta kasik egun, egun guziak diferentak dira ere. baizu. E, egan nahi da, kasik alda, ez gira sekulan ibai berean igerika hartzen. Mm. Ni Nitz, hori nitz, eta, eta behaz nik aurtengoa, uh, eh, badu bere, bere alde nik mintzatuko niz, eh, nik nola senditzen dutan, bai. Eh, e, bai. ere, bai. Eta um, beti proiektu bera dela Errobiko Festivalarekin. Eta urtez urte, hobetzen dela. zendako hori hori e, zeren uh, izateak ematen du hori. Jurenek ezten du, ahemanak badira, artisten artean, um, jenden artean, eta horrek e, haundi uh, du gauza, bakizu. Eta behaz, uh, me, proiektua menturaz, aurtengo proiektua da, joan duen urtean bain, beno, ederagoa egitea, aurten. Eta hala izaten da, eman dezaun. Joan den urtean, eh, hasi ziren e, e, ideia aterazen musikari gazteak baziren, tokian, eta beste batzu ere tokiak beste numaitik, behaz horik txaleak dira, eta ideia zen egitea dantzaldiak. Zendako ez egiten dantzaldiak, gero, kontzertu konzertu eta eglanda. Joan den urtean, uste dut, lehen urtean hasi zen serioski dantzaldia, dantzaldi egiten hasi eta festivalean. Eta, behaz, den urteko dantzaldiak, bon, ni nahi beste xatifos, eh, nola pastu ziren gauzak, eh, baina, bon, hastapena zen. Eta da behaz, ustegunatxa, eh, dantzaldi poli bat plantatu da, behartzen ikusi, arras polita, akordonista bat hasi da joiten, gazte bat, eta ari dira beste musikari batzu, eta horren laurden baten burian, baziren, sei edo zazpi musikari joitenari. Eta baziren, ez dakit, dantzari handana bat, eta zinez, zinez memento maitagarria izan da, hori, ere, bagizu? Mm-hmm. Eta bez, hori erteko, proiektua dela beti gauzak hobeki egitea. Dantzaldia ipatzuzut, e, eh, gauero izanen dira dantzaldiak, beti formula bera izanen da, nox dira musikariak? E, musikariak e, e, musikariak pixkat nola egan gauzen antolatzeko bada Fauzi Berge eta Juren asiari biak perkusionistak dira eta lagunak dira elgarrekin jotzen dute ere lui batekin behar bada eta beste hainitzekin ere bai eta berek pixka bat espiritua jartzen dute eta beren lagunak etortzen dira eta bena ikusi ditut ere musikari bazen atzu ikusi dut eh, musikari bat baionako musikari bat eta eganata bai etorri zira eta joko duzu eta ba ez dakit menturaz gaur ez menturatuko baina ze pastuko da Ahal badu, momentu batean norbaitekin mintzatuko da baizu musikari batekin eta inen du bon hola eta ba nik ere berdin jotzen nuke eta hola eta segurenik gau jo zanen da jotzeko baizu zenta behar da mintzatu lehenik behar da elakatu lehenik eta gero jo. Ba, e, be, hain zuzen, e, gitarra guari behako bat emanen dugu, laster. Baina hori baino lehen, e, nari nekin, bon, zeka urtean dana bat untan nari baitzizte, e, urtean. Zer nolako, nora zen ditzen duzi publikoa, zer nolako publikoa egiten da e, Errobiko Festivaleat? E, hau, au, zer nolako publikoa ditenden, den? Hau, ba, zinez, uh, uh, da liguzietatik egiten da eskualegitik baina atzegitik ere. E, familiak egiten dira, ba, beraz eh, noski hau jandana bat eh, atximaiten da, atxaldetan, baitare atxetan, hori da eder ere. E, ez nik ez dut uste aurren dako egiten dela musika. edo, bai, izan liteke, baina aurrek ere, helduen ez edo musika sinpleki e, ulertzen aldutela eta eh, eta eta gumeno hobeki. Mm. <laughs> Beraz eh, ara ba, dira denak familia gazteak zaharrak e, horiak beltzak suriak <laughs> bada ba anistasun handi bat eta Uh, ara, behar ba, behar ba egualdetik ere ez aski horreinik, baina ari dira urbiltzen, gerozta gehiago eta nik uste ere opiltzen den jendea kuriosa dela hala ere hori da hori da mm. Mm. Mm. Bai, izan behar da eh, hain zuzen egiteko errobiko festivalea atzeren eta uh, badira sugo izen hainitz hor uh, artisten listan jendek ezagutzen ez dituztenak eta ezagutu nahi dituztenak ba, bai. kuriosa hori behar da ez da sutagar ez, segur, segur Ze, bai, baina, uh, eh, ara, eta badira ohituak diren jendeak noski. Eta beraz, uh, be, konfientza baute edo, boa, itz handi bada, baina guk proposatzen uh, dizkiegun uh, artisten uh, entzuteko enbeia badute, ba, fe, badak, badakit telako zer pasatzen den olako gaualdietan, eta badelako ere urbiltasun bat artistekin. Hor, atahin bahnean ez da esenarik da zolan dira artistak eta eta mm, eta ez da mugarik e, jendea ikusleak gradinetan alkietan dira haien inguruan eta ara hori da eta da ba, sentitzen dituzu arnasak entzuten eta ara hurbiltasuna uzinez e, importanta da